Mīļais Dievs, mēs lūdzam, ka Tu uzrādi, Tu pārskati, pār, pārbaudi mūsu sirds, vai nav kādu veidu ļaunums tajās, mīļais Dievs, un lūdzu cel to gaismā. Mīļais Dievs, gribam būt pilnīgi tīri, pilnīgi eh, Tev patīkam, varnēs Dievs. Tiešām paldies Tev, kungs, par, par šo nedēļu, kas ir bijusi. Kad neskatoties uz dažādiem uh, laikiem, uh, kādam ir bijusi vētra, kādam ir miers bijis, paldies, ka tu mums visas izved cauri. Un paldies, ka šodien varam šeit sanākt, mīļais Dievs, siltās telpās. Un, uh, paldies, ka tu esi šeit starp mums. Dārgais Dievs, mēs gribam Tev slavēt, gribam Tev pateikties un uh, gribam uh, Tev pateikt paldies. Paldies. savu spēku mums dos. Tev dziedam svētais, svētais, svētais, lai redzam Tevi augstībā. Gaismā Tavā godības rodī, dod savu spēku mums dos. Tev dziedam svētais, svētais, svētais, ļauj Es aicinātu jūs tagad piecelties. Vienu lietu ātri izdarīsim ar vārdu. Es gribētu, ka mēs te saplūst ar labais ar kreiso un centrs ar labo ar kreiso, vienalga, kur grib. Atrod vienu cilvēku, puis vīrsa vīra, sieva sievu, vīrsa sieva nē, ja, nē, bet vīrs, vīrs ar vīru, sieva ar sievu. Aizēj tu pie kādu ļoti īsi un uzdod viņam šo jautājumu, ar ko tu cīnies? Tev nav jābūt ļoti sīkumainam. Tu vari pateikt viens sfēra, finanses, veselība. Grib precēties, nezinu. <laughs> Vienalga. Bet uh, papras. Viss, noskaidro to visu un pēc tam apsēdīsim apakaļ. Divas minūtes, labi? Aiziet, lūdzu, tagad. Tikai jānoskaidro. Papras, ar ko tu cīnies? Ar ko tu cīnies? Droši, droši aiziet katrs pie kāda. Lūdzu, reku Iveta ir Roberta. Reku, Roberta nāk. Un tas otrs, lai arī tev pasaka, ar ko tu cīnies. Kas ir tava cīņa? Un atceries to cilvēku un atceries, ko viņš to teica. Ja? Atceries. Tā. Gads uzliks Jāņa evaņģēlī 13. nodaļu no 34 līdz 35. Es uzticēšu Mārim nosaukt šo dievkalpojumu. <laughs> Bet, um, Jāņa evaņģēlis 13. no 34 līdz 35. Ja, un bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat man mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Šies, lai paliek, paldies, jā. Uh, tikko, ko mēs izdarījām, tam ir jābūt uh, diviem rezultātiem. Pirmkārtām, uh, Tu saprati to, ka tu neesi vienīgais, ka kāds arī cīnās ar kaut ko, kādam varbūt arī grūtības kādā sfērā. Un otra lieta, ko tu saprati, uh, tā tad jā, ka tu neesi vienīgais un kad, uh, kad arī tev uh, viss nav kārtībā, varbūt arī kāds varbūt ir, kādam varbūt ir viss pilnīgi kārtībā, bet es arī gribētu parunāt. Uh, Bet uh, uh, pēdējo pusgadu laikā arī mēs kā draudze, mēs visu laiku pilnveidojamies, mēs gribam un augam pie tā, lai mēs atzītu Dievu patiesībā, vai ne? Un uh, mums pa ceļam nāk uh, dažādi mācību vēji, un dažādas lietas, dažādas patiesības, un, uh, un mēs visas tās paņemam, lieko atmetam, pareizo paņemam, un mēs augam. Mums ir jāpieaug mūsu atziņā par Dievu. Amen. Nedrīkst būt tā, ka pēc gada šajā laikā mēs vienu to pašu dziesmu dziedam. Ne jau slavēšanā, bet mūsu dzīvēs, ar Dievu attiecībās. Ja? Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs pilnveidojamies, mēs augam. Un manā dzīvē pēdējā pusgada laikā dziedināšana vārds termins dziedināšana un vārds dziedināšana ir bijusi ļoti, var teikt, spilgtākā nu, no, kristie, no kristīgās dzīves jomām vispilgtākā – dziedināšana. Un arī šķietam, kad visā kristiešu pasaulē šobrīd ir tā, tā, tāds skriešana un dzīšanās uz dziedināšanām. Uz to, lai dziedinātu cilvēks, lai, lai, lai cilvēks dziedinātu zielēm, lai cilvēks dziedinātu draudzē, bet lai cilvēki tik dziedinātu. Daudz, kas ir redzēts, daudz ir dzirdēts, ir piedzīvots un daudz, kas ir pārdomāts. Uh, un tā viss ir patiesība, tas viss ir ļoti skaidri, ko mēs esam dzirdējuši. Bet šodien es gribētu šim skrējienam pielikt otru kāju, lai būtu balans. Ir dziedināšana, bet tā otrā kāja, tā ir mīlestība. Jeb, uh, to, ko Jēzus mums pavēlēja – mīlēt. Un tas, tas ir interesanti, ka tas nav uh, ieteikums, tas nav noteikums, bet tas ir bauslis. Dieva vārds saka, bausli es jums dodu. Un citur mēs lasām, ka kāds cilvēks piegāja pie Jēzus, viņš teica, nu, kurš ir tas augstākais bauslis? Un Jēzus saka, tev būs mīlēt Dievu no visu savu sirds, savu prātu, ar visu savu spēku un tuvāko kā sev pašu. Šajos abos ir saņemt kopā visa bauslība un praviešu. Viss, ko pravieši ir teikuši, viss, ko bauslība ir gribējusi pateikt, tad kopums tam visam ir šajā teikumā mīlēt Dievu un mīlēt cilvēku. Ja tu mīli Dievu un mīli cilvēku, tu piepildi bauslību. Tā otra, no otras puses, ja? Un, uh, piemēram, bauslībai nedrīkst neklausīt. Nu, nedrīkst. Nu, nedrīkst. Tas tāpat kā radars, piemēram. Ir zīme, braucot uz Rīgu, piemēram, uz Tukumu ir radars, varbūt tie, kas brauc un zina. Un tur ir parādīts, ka ir jābrauc uz 70. Tu vari braukt arī uz 60 vai uz 50, bet ne ātrāk pa 70. Nu, pamēģini braukt uz 80 vai uz 90. Nu, pamēģini. Es kādu laiku, ļoti īsu laiku, interesanti, ja? ka sodas viņu uzreiz atnāk e-pastā. Trīs e-pasta atnāk uzreiz. Uzreiz būs e-pastā tava mašīna, tavs numurs, laiks, un soda nauda. 20, 40, 80, vienalga, cik tu tur būs pārkāps eiro, kas tev jāsamaksā mēnešu laikā. Nu, pamēģini neklausīt. Tāpat ir ar bauslu. To, ko Jēzus saka, tas ir kaut kas, ko mēs nedrīkstam neklausīt. Tas ir kaut kas, kas nedrīkst, ne, nedrīkst būt, nebūt. Filipa, var atnākt lūdzu? Paldies tev. Es tev vienmēr ņem kā paraugu. <laughs> Šodien notiks demonstrācijas. Filipa, Šis simbolizē žēlastību. Viņa nu, tāda dzeltena. Šis viss būs žēlastības, ja? Dažādas, dažne dažādas žēlastības. Bet šī ir žēlastība. Dievs, kad tavā dzīvē ienāca, viņš ienāca ar žēlastību. Tikai un vienīgi žēlastību. Tu to nebija nopelnījis, zinu, ne? Nu nebija to pelnījis, tu to nekad nevarētu nopelnīt, bet Dievs nāca un tev deva žēlastību. Nu, šī žēlstība ir viena un tāda pati. Viņai nav izmērs, viņai nav, viņa nav maziņa, viņa nav liela, viņa nav bebīts, viņa nav, viņai nav jāaug, viņa ir vienkārši Dieva žēlstība, kuras pamatā ir Dieva mīlestība. Jo Dievs tik ļoti Filipu mīlēja, ka viņš deva savu vienpadzimušo dēlu, Jēzu Kristu, lai Filips nepazūst, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Un, un, un, un tā žēlastība, ko viņš to deva, viņa ir tāda pati. Iemet mana žēlastība. Paldies. Tagad, Filip, ar ko tu cīnies? Paldies par atklātību. Dievs tev dod šodien to pašu, ko viņš tev deva pirmajā dienā, kad tu saprati. Žēlstība. Tieši tāpat žēlstība tev šodien – Tieši tā pat žēlstība. Viņa nav mainījusies, tas nozīmē, tu pie Dievu drīkst iet un var iet un vajag iet, jo tā žēlstība nav mainījusies. Tajā pirmajā reizē, kad tu sastapies ar Dievu, tas noteikti bija moments, jo tu piedzim kristīgā ģimenē, bet tev bija pašam savs moments, bet tu saprati, ka Dievs tev bija personīgs Dievs. Tajā brīdī Dievs tev deva žēlstību un viņa nav mainījusies, Filip. Viņa nevienu brīdi nav palikusi mazāk. Viņa nav sašaurinājusies dēļ tā, ka tu kaut ko esi piekļūdījies vai nepareiz darījis. Tā žēlstība ir tie tāda paša. Un šodien Dievs tev dod žēlstību. Iemet kādam žēlstību, iemet Mārcim žēlstību. <laughs> Paldies, Filip, apsēdies. Mārcis, ar ko tu cīnies? Žēlistību tev Dievs dod. Nu. Tev Dievs dod žēlistību. Tev Dievs dod žēlistību. Jēkab vēstule 9. Bet ja jūs cilvēku vajag uzlokojat, jūs darat grēku, un pēc bauslības jūs esat, esat pārkāpēji. Un 13. pants, jo tiesa ir bez žēlstības tam, kas neparāda žēlstību. Žēlstība nebēdā par tiesu. Žēlstība. Žēlstība. Ja tu esi šodien vesels, tā ir Dieva žēlstība. Ja tev nav finansiāls grūtības, tā ir Dieva žēlstība. Ja tu esi šodien, ja tev ir kāda vajadzība, vienalga kāda tā ir, Dieva žēlstība ir tas, kas tev vajadzīgs. Un Dieva žēlstība pie tevīm nāk tādā pašā apmērā, un viņi tev dota, un viņš tev mīl, viņš tev dos nemainīgā lielumā, jo no kaut kopš paša sākuma. Dievs tev dod, sniedz, tev mīl, un viņš tev sniedz žēlstību. Tiesa vai žēlstība, mēs ejam, mēs esam vainīgi, mēs ejam pie Dieva. Dievs saka, nu ir tiesa, ir žēlstība, Dievs dod žēlstību. Kāpēc es to saku? Atvērsim Lūkas evaņģēlī 10. nodaļu. Lūkas evaņģēlī 10 no 25 līdz 37. Un redzi, kāds rakstmācītājs piecēlās un viņu kādinādams sacīja, mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantot mūžīgo dzīvību? Bet viņš uz to sacīja, kā stāv balstībā rakstīs, kā tu tur lasi? Un tas atbildēja sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sev pašu. Viņš tam sacīja, tu pareizais atbildēs, dari to un tu dzīvosi. Bet viņš gribēdams attaisnoties sacīja Jēzum, kurš tad ir mans tuvākais? Tad Jēzus atbildēja un sacīja, kāds cilvēks gāja no Jeruzālēmas uz Jēriku un krita laupītāja rokās. Tie tam noplēs drēbes, sasita un atstādam viņu pusmirušu guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesters gāja pa to pašu ceļu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 Un ja tu vēl ko izdos atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas kritis laupītāja rokās? Tas atbildēja tas, kas viņam žēlsirdību parādīja. Tad, ja es to sacīju, nu tad dēju un dari arī tāpat. Kad iedziļinās šajā stāstā, tas ir varbūt stāsts, ko bieži citē, bet mēs neiedomājamies, ka ļoti bieži mēs rīkojamies ļoti līdzīgi nevis kā samarietis, bet kā priesters un kā levīts. Tad, tad priesteriem bija sava sapratne par to, kas ir Dievs, kā kalpot Dievam. Viņam bija tāda atziņa, viņš kalpoja Dievam, viņš zināja noteikums iespējams, kas viņam bija jādara tajā dienā. Viens bija priesters, kas kalpoja pie upuriem, otrs bija levīts. Viņi visi bija, katru dienu viņi bija Dievu, nu varētu teikt, Dievu tūmā. Un katru dienu viņi kalpoja Dievam, katru dienu viņi bija pilnībā nodalījušies, viņi pilnībā kalpoja Dievam, viņi, viņu atzinuši, tā kā šeit, vot tie tie cilvēki, kas ir atzinuši Dievu. Bet šajā vajadzībā, kur šis cilvēks ir krits un laupītāja rokās, viņš sasis pusmirs guļ, viņi paiet garām. Kā tas var būt? Kā tas var būt? Tuvākie cilvēki Dievam var paiet tā garām. Tie, kas Dievu tiešām pazīst, viņi tiešām šādai vajadzībai var, vai tas vispār ir iespējams? Jā, ir iespējams. Mēs varam satvērt kādu sapratni par Dievu, kas ir Dievs un ko viņš no mums gaida. Mēs varam būt to ļoti apsēst, mēs varam būt to ļoti pārņemt, ka mēs varam paiet garām tam, kas mums ir tuvākais, kurš cieš. Nezinu, nav atklāts šeit, Kāda ir tā, tas iemesls, kas viņiem radās prātā? Iespējams, uh, man, jāiet, man taču jāiet uz dievkalpojumu, man, jā, man taču tūlītās sāksies dievkalpojums, es neieradžu, kas tu tur būs, ko, ko cilvēki, kas notiks? Man jāiet tur, nezinu, tas un tas, kad, kas viņiem bija tas, o, vai arī viņš varbūt domā, nu tas jau viņa paša liktenis, mēs paši kaļam savus likteņus, nu, vai es nezinu, paši savus dzīves uh, veidotāji, nu tā jau, nu redz, nu ko tad tu te staigā, nu nav ko staigāt, šī, zin, ka taču te laupītā ir, un, vai es nezinu, vai Nezinu, kāds viņam bija tas arguments, bet tā bija divi, viņi bija dievu cilvēki. Kur ikdienā bija tū dievam, bet viņi pagāja viņam garām. Un mēs, draudzi, ļoti bieži tāpat varam rīkoties. Mēs varam būt tik ļoti pārņemti ar kādu pārliecību sevī par to, ka mēs zinām Dievu. Bet lai Dievs dod mums žēlstību būt tādam un tādiem kā samarietis, Es domāju, samarietis. Kāpēc, un kā, un kāpēc viņš varēja parādīt žēlstību? Tādu žēlstību, kas ielēja brūcēs eļu, kas kop un rūpē pilnīgi svešu cilvēku. Redziet, samariešiem es tā secinu. Ziniet, kur pazūd mīlestība? Tur, kur parādās netaisnība. Mēs pie tā vēl atgriezīsimies, bet mīlestība demonstrējās tā, kā tas samarietis to darīja. Pāvils apustuļu darbos, tajā laikā viņu vēl sauc par Saulu, tāds pats piemērs. Viņš bija dedzīgs kalpot Dievam. Dedzīgs. Viņš kalpoja Dievam. Un tas, ko viņš savā kalpošanā un savā dedzībā par Dievu sapratis bija saņēmis, pats sev pievildams, ka viņš sāk vajāt kristiešu. Viņš sāk vajāt un gribēja nogalināt, ielikt cietumā kristieši, tie, kas bija pirmie kristieši, kas piedzima no augšas, kas bija no jēzus. Un viņš bija uz zirga, vai tur daudz runā, ka viņš nemaz nebija uz zirga, bet viņš bija uz Damasku, ceļā uz Damasku ar šo savu pārliecību. Es iešu viņus visus noķeršu un ielikšu viņus cietumā, jo Dievs man to tā liek. Esmu dedzīgs par Dievu, par templu, par balstību, par to, kas mēs esam kā Izraela tauta. Viņš ir dedzīgs, bet par Dievu. Ja es viņu nogāšu tajā tuksnesī uz zemes un atveru viņam acis. Aiztais acis sākumā. Viņš paliek akls. Un tad aizved viņu vienā vietā, kur kur Dievs viņu uzrunā un parāda viņam, kas ir patiesība, kāpēc tu man vajā sauli. Lai Dievs mūs pasargā būt tā ap, apķertiem un ap, pārņemtiem ar kādu pārliecību, ka mēs paliekam reliģiozi akli, īpaši uz to, kas mums visur apkārt notiek. Atvērsim 2. korintiešiem 2. 3. nodaļu. Paturēsim prātā to stāstu par, par to samarieti. Kā var pazaudēt mīlestību? Kā var tik ļoti aizdegties par kādu, atie, kādu atklāšanu par Dievu vai atziņu par Dievu, ka tu paēji garām? Atstāji cilvēks vajadzībā vai tāds, nu, Tas notiek tajā brīdī, kad tu aizmirsti, ka tu biji tas salaustais, sasistais, aplaupītais, uz nāvu atstātais cilvēks. Un kad pie tevis Jēzus atnāca, Jēzus atnāca, ielai brūcēs eļļu, tev dziedināja, dev pestīšanu, dev glābšanu, dev, dev, dev dzīvību ka tu aizmirsti novērtēt to pestīšanu un tos, ka tu aizmirsti no stāvokļa, no kurienes Dievs tev izcēla. Un tu savā prātā izveido un attaisno daudzas lietas, tu uztaisi sev par reliģiozu vai, nu pats tu to neteiksi, bet ka tu esi pareizs, tu viss esi atziņas. Atceries, kur iet runa par tevi. Tur Jēzus tev Dievs tēvs, caur Jēzus Kristus, caur svēto garu tev liku uz krusta, tu neesi nekas. Un viss, kas tev ir, tā ir Dieva žēlstība. Un to žēlstību nekad nedrīkst pazaudēt savā sirdī. Labāt viņu tū sirdī. To žēlstību, ko Dievs tev parādīs. Jo, ja tu zinās un tu neaizmirsīsi to, no kurienes tev Dievs tev izcels, tu automātiski redzēs un dos žēlstību citiem. Amen. Jo šeit ir, kas var notikt pēc kāda laika? Tas, no kā mums ir jābaidās, ir reliģija. Reliģija, vienalga, kas tas ir, budisms vai islāms, reliģija nogalina. Nogalina. Nogalina dzīvību, nogalina fiziski arī citās valstīs, bet nogalina. Reliģija. Un reliģija ir, ja mēs lasīt no otrā korintiešu šajā nodaļā, no 12. panta, un tāpēc, ka mums ir tāda cerība, mēs runājam lielu drosmu, ne tā kā mūzes, kas apklāja apseg pār savu vaigu, lai, izlē, lai Izraēla bērni neredzētu, kā izbeidzas tas, kam jāzūd. Bet viņu sirds tika nocietināts, jo līdz šai dienai tas pats apsegs paliek un lasot veco derību nevar tikt atsakts, jo tas zūd ar Kristu. Reliģija ir viena tāda lieta – Cilvēks pieķerās kaut kādiem noteikumiem un likumiem un baušļiem, sāk tos pildīt un sāk sev attaisnot. Daudzās lietās. Es jums vēl vienu lietu nodemonstrēšu. Kā tev iet? Labi. Tiešām? Jā. Kā tev iet? Labi. Tiešām? Nu jā. Bet Dievvārds mums saka, bet līdz šai dienai, kad las mūsu apsaks paliek izklāts pār viņu sirdīm, bet līdz, ko atgriežas pie tā kunga, tur saga tiek noņemta. Tas kungs ir garš, kur tā kunga garš, tur ir brīvība. Bet mēs visi, sakam, mēs visi, atsaktām sejām, dievu godību redzēdam, kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Pagriezies pa labu vai pa kreisi, pasaka kādam, to es procesā. Labāk pasaka, tu esi Dieva darbs procesā. Tu viņš dod žālstību. Jo tu māci tevi, viņš maina un mainīs. Tāpat kā mani, viņš maina un mainīs. Tāpat kā jūs, viņš maina un mainīs. Filip, tevi cerība. Tāds, kā tu esi šodien, tu cenies pie Dieva un tu nebūsi tāds rīt. Amen. Mēs nedrīkstam likt maskas, jo mēs esam ģimene. Mēs nedrīkstam parādīt vai vienalga kādu iemeslu pēc, tu nedrīkst sev uztaisīt tā, ka tev viss ir kārtībā, tev nekāda problēma nav. Hā, bet iespējams, nu jā. Atvērsim 1. korintiešu 13. nodaļu. Iespējams, tu šādi dari, bet, ka tu esi sāpināts. Iespējams, tu šādi liec to masku, tāpēc, ka tu neesi bijis saprasts. Jā, draudzē, ne jau kaut kur citur. Iespējams, tev nav sapratuši. Iespējams, tev ir pārpratuši vai kādas lietas tev teikuši vai vienalga kāds kristietis vai vienalga kas. Dod arī viņam žēlstību, šeit mēs nevienu nes, nenosodam netiesājam, bet iespējams. Pirmā korintiešiem 13. nodaļa. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tas būtu skanošs varš vai šķindošs zvārguls. Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļums, man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalns pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es, es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai manas sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdzina nieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedaudzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Tā priecājas par netaisnību, bet prie, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. Kad biju bērns, es runāju kā bērns, man bija bērnu tie, tieksmes un bērnu prāts, bet, kad kļuvu vīrs, tad atmeta bērnu dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Es fokusēties uz septīto pantu. Mīlestība, tad, tad tā apklāja visu, mīlestība apklāja visu, mīlestība tic visu, mīlestība cer visu un mīlestība panes visu. Un šie vārdi apklāja, tic, cer un panes. Ko orģinālā valodā šie vārdi saka? Tā apklāja visu. Tas vārds ir stego no grieķu valodas. Aizsargāt, uzturēt, apklājot, apklāt to ar klusumu Tad, tad mīlestība nāk un apklāja, apsedz. Uh, interesanti, ka tas apklāt ar klusumu. Ko tas varētu nozīmēt? Zini, dažreiz mums ir jāiemācās klusēt kādas situācijas priekšā. Es pats sev pieķeru, ka vienmēr gribās atrast kaut kādu pantu vai kaut ko, Bet Dieva vārds mums šeit māca, ka mīlestība arī tad, kad tu vienkārši to cilvēku apklāji ar klusumu. Nu, tu nesaki viņam neko, bet tu esi viņam blakus. Ieps un tas stāsts no Iep grāmatas mums varbūt kā, kā spilgts piemērs tam, ka nevienmēr ir kaut kas jāsaka, jo sakot, mēs varam iebraukt uz iepēs, kad Dievs mūs pēc tam norāja. Jo es domāju, mums jau varbūt motivācija ir laba, sirds, mēs gribam palīdzēt, bet jāpiedomā to, ka mīlestība ir, kas neko nesaka, bet ir klāt, lai apklāt. Apklāt tas ir tāds augstumā ar sēgu apklāt. Es naktīs, ka pamostos glorīgi blakstu, citā gultā vienmēr pirmā lieta, ko es izdaru, reiz pastāstu, viņai sega. Es viņu apklāju, lai viņai nav augsts, sorāvusies, apklāju viņas segu. Uh, tic visu. Tas vārds ir, protams, tas pats, kas ticēt, uzticēties. Uh, cer visu, tas vārds ir elpīzo. Un šis ir fantastiski. Gaidīt uz izglābšanu ar prieku un pilnu pārliecību. Ar cerību uzticēties. Tas ir Ja kādam ir grūti, tas ir tā mīlestība, kas nostājās blakus, ir pilna ar prieku un ar pārliecību, ka pestīšana un izglābšana būs. Būs. Būs. Un viņa stāv ar to prieku. Iedomājieties mīlestību. Ar prieku. Mārci būs. Būs. Mīlestība saka, būs, Filip būs, vispārējie eh, būs. Tā ir tā mīlestība, kas stāv, un ne tikai ar prieku, bet ar cerību un ar pilnīgu pārliecību. Wow! Un tas, tas vārds uh, panes viss vispār ir fantastisks. Hipomenio. <laughs> Nostāties aizmugurē un uzkavēties, aizkavēties un palikt, palikt. Wow! Mīlestība izvēlās nostāties aiz tevis un nu, tā tā kā mazam brālim, lielais brālis skolai mugur, ja? nostāties aiz viņu, mazais tur iet skoliņā, viņi tur visu grib pagrūstīt, tur atņemt pusdienu končas, jo lielais brālis nostājās aizmugurē, visu reiz, uh, Bet mīlestība nostājās tev tā aizmugurē. Un, un paliek pie tevīm. Iedomājies? Vau. Wow. Tas pats ir tas vārds, kas um, no Jāņa evaņģēlīja 15. nodaļas, mums nav tur jāatver, palieciet manī un es jūsos. Kā vīna, vīnas zars vai nevar dot augsts, ja zars nepaliek pie koka tāds gatavs palikt, vienalga, cik ilgi vajag. Vienalga, cik ilgi vajag. Nu, uzturēties un, un interesanti, kad uh, tas arī palikšana, tas ir, ir vārds angliski arī, tas ir endure, nu, tā kā izturēt. Tas ir palikt tādā pašā stāvoklī, neatkarīgi no ārējiem apstākļiem. Tā ir pirmkārtām Dieva mīlestība uz mums. Bet atcerieties, ko Jēzus teica par samariešu stāstu, tad ej un dar tāpat. Un uh, <clears throat> mēs ejam uz noslēgumu dievkalpojumam vārdu daļai. Mēs arī lūksim. Mēs lūksim, slavēsim Dievu. Bet es gribētu tagad dot laiku, kad tu aizēji apakaļ pie tā paša cilvēka. Un aiznes viņam žēlistību. Pirmkārtām, pasak tam cilvēkam, pie kā tu biji. Nekautrējamies, labi? Tu esi tik, tik kautrīgs un šausmīgi baidies, kas tagad būs jādara, nekautrējies. Un es aicinu, mēs atvērsim kādu laiku, ka mēs pavadam ne, neilgu laiku, un mēs arī aizlūdzam par to cilvēku, par lūdz žēlistību. Ja? Dod žēlistību un lūdz žēlistību. Saka tam cilvēkam Dievs un Dieva žālistība nav mitējusies ne pie tevīm. Un lai vai kā tev var iet, galvenais paliec pazemīgs. <clears throat> galvenais nepretojies Dievam, neesi lepns. Pazemojies Dievu priekšā. Viņš dos tev žālistību. Mēs varam to tagad izdarīt. Un pēc tam es aicināšu apakaļ un mēs lūksim citu lūkšanu. Tagad varat piecelties iet. <clears throat> Un uh, tu droši var nerādīt viņam šo, ja? tad droši var nerādīt, to var teikt, kā ir. Un uh, to viņiem grib parunāt, viņi pilnībā pat negrib tevim runāt. Un es, es domāju, vai tik nav tā, ka viņam ir vienmēr jārādās mūsu priekšā vai manā priekšā šādi. Nezinu, varbūt es pats es rīkojos vai kaut ko teicis, vai brālis krīt desmit reizes, un pie 11. es viņiem pasaku, jau nu beidz, nu. No? Nāc nu, pie manīm tad, kad tu vairs nekritīs, ja? Vai, ja mēs varētu būt, un arī mēs, kas esam šeit, ja mēs varam būt atklāti. Un ne tikai atklāt, bet mēs varam atzīt savus vainas, savus kļūdas, mēs neviens neesam pilnīgi. Paldies Dievam, ka mēs tādi neesam, jo Dievu gars nāk pie mums. Viņš ir tas, kas tā kunga gars, kā teica, mēs lasījām, kas mūs pārveido, maina mūsu. Amen. Nu, no, nu, un galvenais, ka Dieva vārds pasludina, ka no, nu, tu jau esi spožuma stadijā, tu neesi melns, slikts, fuj. Un tad Dievs tev taisīs pa labu, super, patīkam. Viņš saka, tu jau esi spožumā. Es, ka tu esi Dievu klātbūtnē. Un viņš to mainīs uz nākošo līmeni. Tam līmenim ir vēl lielāk, tam spožumam ir vēl viens līmenis, zini to? Un pēc tam ir vēl viens līmenis un augstāk. Un, un, bet tas, tā sirds šim vārdam ir šāda Paskaties riņķī šeit draudzēs cilvēkiem, paskaties droši. Pamet acis, kas sēž pa labu, pa kreisi, aizmugurē tev. Un tas, ko es gribētu aicināt, ka mēs lūgt. <clears throat> Un uh, tu vari pateikt, labi, tev nav jāsaka tas. Bet tas, ko es gribētu, lūk, ka mēs to varētu teikt no sirds kādu dienu. Es palikšu ar tevi. Brāli, mās, es palikšu ar tevi. Es nostāšos aiz tavs muguras un stāvēšu tur un palikšu tur. Un uh, mēs dzenamies, mums vajag, lai Dievs mūs dziedina. Bet ja tas nenotiek, Tu nāc, droši vēl to prasi. Un es droši vēlreiz lūkšu. Un ja tas būs simts reizes, arī es, es lūkšu, mēs lūksim. Un tas būs tūkstots reizes, mēs lūksim. Bet ka katrs mēs varētu sirdīs atvert to, ka mēs varam nākt un nebūt tiesāti, nebūt notiesāti, nebūt pārmests mums, kas ar tevīm ir. Cik reizes, jo tu nāc, beidz vienreiz. Kādreiz mums arī tā ir jādzird no Dieva gara Viņš ir celies un ej, beidz raudāt. Kā Elijam viņš teica, viss celies. Es aicināju, ka mēs varētu piecelties. <clears throat> Noņemam maskas, amen. Noliekam nost. Un uh, Es gribētu, ka mēs visi kā draudz lūgt šādu lūgšanu savos vārdos vai kā. Bet Dievs dod man tā tavu mīlestību satvert un saprast, un tavu žēlstību tā satvert un saprast, kā tu šeit esi atklājis, ka tā visu apklāja, ka tā visu tic un ka tā panes visu. Ka es varētu tam tuvākiem visiem, kas mēs esam šeit, ka es varētu arī dot to pašu. Atcerieties, vēl, ka mēs varam lūgt, ka mūsos ienāk tā, pār, tā prieka pilnā pārliecība. Klausies, brāl, būs labi. Klausies, mās, būs labi. Turpin, tikai nāk pie Dieva, turpin, ejam. Ejam uz dievkalpam, ejam uz lūkšanām. Ja prasa lūkšana vajadzību, oh, es nedrīkst teikt, ka man atkal vēl joprojām ir tā problēma. Nedrīkst teikt, nedrīkst teikt. Nē, tu drīkst teikt. Tu drīkst teikt. Ka mēs varam lūgt un lūgsim, ka Dievs mums dod tādu mīlestību, ka cilvēki drīkst teikt. Kā Dieva vārds saka, taisnais krīt septiņas reizes, septiņas ceļās augšā. Ka mēs nevienu brīdi, un īpaši, ka mēs nožēlojam, ja mēs kādu cilvēku esam ielikuši kaut kādā rāmī, ka mēs savā prātā viņu esam ielikuši kaut kādā rāmī, kas īstenībā ir mūžu muļķīgs ierobežojums uz to cilvēku, ko mēs esam ielikuši, un arī tādā veidā it kā censdamies Dievu ierobežot – neapzināti vai apzināti. Mēs uz kaut kādu cilvēku esam skatījušies, nu nē, es nezinu, kas ar viņu un kā viņu, bet nu man ir apnicis. Atcerieties arī to, ka, ka tā apklāt ar klusumu, dažreiz vienkārši būt klāt un neko neteikt, ir, ir tik daudz vērtīgāk nekā. Tas ir tik garīgi pat būt blakus un neko neteikt. Tas pat ir ļoti garīgi. Un teikt, ja Dievu gars mudina, un ja ir, ja ir jāsaka, bet nevienmēr jāskrien teikt, bet lūgt un mīlestību parādīt, tas ir svarīgi. Lai mēs kā draudz būtu uz abām kājām, mēs dzenamies pēc patiesības un Dieva atzīšanas. Mēs dzenamies, lai tās visas lietas notiek un piepildās, ko Dievs solīs, lai mums šeit tas būtu pār pāram, bet lai otru kāju mums būtu arī, lai mūsos būtu mīlestība. Lai šīs atziņas mūs ne, nepadara tādas kā levīti vai kā priesteri, kas paiet garām tiem pašiem, tādiem pašiem cilvēkiem kā mēs, kas ir vienkārši nonākuši grūtībās. Un ka to eļu, ko mēs esam saņēmuši, ka mēs varētu dot viens otram. Lūksim, lai Dievs dod mums tādu mīlestību. Lūdzu, katrs pats. Dievs dod manā sirdī tādu mīlestību. Dod citam. Debes Tēvs, ja, ja mēs esam sapratuši kaut ko Dievs un, un tā sapratni mūsos neveido mīlestību Dievs, tad es Tev lūdzu, kungs, ka Tu to maini. Dievs, dod mums žālstību paklausīt Tavam bauslim, Dievs, ko mēs nedrīkstam nedarīt, Dievs. Bet mēs atzīstam šeit, Dievs, ka mēs esam kļūdījušies, Dievs, ka mēs esam rīkojušies nepareizi. Lūdzu, kungs, piedod mums, piedod man, Dievs. Es bieži neesmu parādījis mīlestību. Es bieži esmu parādījis kaut ko pilnīgi citu, Dievs. Piedod, Dievs, ka es esmu aizmirsis Tavu žēlstību savā dzīvē, Dievs, un Tavu mīlestību, kungs, Dievs. Dievs palīdz nepieķerties baušuļu vai noteikumu pildīšanā vai perfekcionismu kaut kādām izpausmēm, Dievs. Palīdz būt mums tādiem, kādi mēs esam, bet tādiem arī nāk pie Tevis, Dievs. Kāds esmu, tāds es atnāku, Dievs. Jo zinu, ka Tu mani mīli. Un, Dievs, ka šeit cilvēki arī varētu nākt brīvi, Dievs, un Kungs, Dievs, ne tikai, ka mēs pazaudējam tās maskas un atstājam viņas ārā, bet, Dievs, arī, ka mēs piedzīvojam, kā Tu mūs maini, Dievs, lai mēs arī nepaliekam tādu, kāda mēs esam, Dievs. Lai nebūtu vaļas grēkam, Dievs, lai nebūtu vaļas visām lietām, Dievs, lai mainās, kungs, lai no neticības kļūst ticīgs, Dievs, no, no šaubām uz ticību, Dievs, no bezcerības uz cerību, Dievs, no, no atkarībām uz brīvību, Dievs lai tavs gars, lai tavs spēks darbojās mūsu vidū, Dievs. Bet tam visam kopsavilkumā, Dievs, lai vienmēr ir redzams trēkans skaitlis ar mīlestību mūsu vidū, Dievs. Mīlestību, ko mēs saprotam un mēs satveram no Tevis, Dievs, un mīlestību, ko mēs arī dodam citiem, Dievs. Halleluja, Dievs. Slavēts, lai Tavs vārds, Dievs. Slavēts, lai Tavs vārds, Dievs. Slāv Tev, kungs, Dievs. Slāv Tev, Jēzus. Slāvēs, lai tavs vārstības. Mēs nāksim tad slavēsim Dievu kādu laiku vēl. Es negribu, lai mēs tā ātri. Ja šī ir tāda grūta lūkšana. Īpaši, ja mēs lūdzam Dievam, jūs es dod man tā mīlēt, ka es varētu palikt. Šo brāli palikt. Šo māsu palikt ar viņu. Ja mēs varētu teikt, zini kā, lai kā tev iet, ja tu atnāks, mēs tev nenosodīsim. Ja cilvēks izvēlās un atsakās un aizslēdz savus sirds durvis un, un dzen mūs prom, nu mēs mīlam, bet mēs nevaram arī visu laiku daudzīties pie durvīm, ja cilvēks neatver savus sirds, bet lai nebūtu tā, ka viņš aizver sirds dēļ tā, ka viņš nevar būt tas, kas viņš ir. Amen. Lai mēs vienmēr apzināmies to. Slavēsim Dievu kādu laiku, nu, pielūksim Dievu. Turpin lūgt vienkārši, lai, lai ticam tam, ka Dievs var ieliet šobrīd un mainīt mūsu sirds. Un, ja tu esi bijis cietsirdīgs, ja tu esi bijis, ja tu esi, nu kā, kā Jākaps teica, ja, Jēkabs teica. Nu, ka, ja, ja mēs esam tādi bijuši, kas uzlūkojam cilvēku vaigu, tad mēs esam grēkojuši, nožālojam šo grēku. Un pēc bauslības jūs esat pārkāpēt Jēkabs to savu. Jo tiesa ir bez žēlstības tam, kas neparāda žēlstību. Žēlstība nebēdā par tiesu. Kādam no mums iespējams ir jānožēl Dievu priekšā arī šajā dziesmas laikā, šīs dziesmas laikā, Dievs piedod man. Es neesmu parādījis žēlstību. Es labāk izvelku zobenu vai, nezinu, tiesu pieprasījā. Tu pats zini to, to situāciju, to, to, to notikumu vai to cilvēku vai Dievs, es gribu parādīt žēlstību es gribu parādīt, jo es arī gribu dzīvot tādu dzīvi, kas nebēdā par tiesas dienu, kas nebēdā. Jo es esmu satvērs Dievu žālstību, es nepaidos, es nepaidos no tiesas dienas, es, es, es vienkārši esmu satvērs žālstību, jo es zinu, ka šī žālstība dod man nebēdā. Neuztraukties, nepārdzīvot. Slavēsim mūsu.